Međutim, jesen je draži. Počeli smo da tek osjećamo pre nekoliko dana, od pre nekoliko dana. Jeste sivo, jeste kišovito, ali izađite malo izvan senki svojih betonskih zgrada i podignite glavu. Ako ste skloni Marfijevom zakonu, pogodit će vas kesten u glavu i to sve sa onim bodljama, ali shvatite to samo kao opomenu. Dobrodošli u još jedan 23. po redu kupek. Znam da je danas konkurencija žestoka, ali za razliku od onih fuj, primitivnih zadovoljstava ili razočaranja koje vam večeras mogu pružiti futbaleri ove ili one reprezentacije, kupek nudi zadovoljstvo odmah ili na odloženo. Krenuli smo sa Ekatarinom Velikom, e, početkom novembra, čini mi se petoga tačno, obiležit ćemo i 17 godina od smrti Milana Mladenovića. Vreme leti, leti, leti. No, nećemo toliko mračiti, na kraju krajeva ova emisija i ne postoji ovdje da bi toliko mračila, u nastavku Kupeka slavit ćemo život, slavit ćemo ljubav i to u punoj svojoj snazi i u svom obliku. Dobro večer, dobro došli, nejvi dobri ljudi čim smo tu i ovo pevamo Mi mora da smo ludi Ovde kod nas ima svačega Priče, igre i pesama Ima puno čudi Dobro večer mnogo fino Hajde da se igramo, da se veselimo Hoću da budem radostan I da se smejem po celi dan Ali neko mi kvari sreću Pa to da trpim ja više ne tako Jer ovde stvarno kod nas ima svačega Krađe, svađe i nehaja Pokvarnih ljudi Čovek da polu shot. inače poželili su vam i momci i drugarice iz benda Krš. Krš koji inače ima novi album i koji se zove Prekršaj. Inače, ko ne zna, album se može skinuti, a da se taj prekršaj ili bilo kakav drugi zapravo i ne pravi i to na sajtu MTV-a. Da, taj MTV tu i tamo izbaci ponekad i neku dobru stvar. I ja bi sad volio da ovdje pored mene sjedi John Cleese sa onim svojim čuvenim, a sad nešto sasvim drugačije. Nasloni i glavu na me Nas loni glavu do dostu stančice mlada zelena njegovo oh, oh, glava. улице млада зелена. Ей, достум станучице млада зелена. Я как улепо. Well, you know what? Uh, Savdak is. Uh, no, it's really, it's actually, it's difficult to explain. You have to listen and to feel this. You know, it's not a question of words. What they are, what what what they are singing about. You know, it's more about feelings. You know, how they feel time, how they feel love, how they feel all of these things in life. You know just they have a time and they are relaxed and, they enjoy every second, you know, feeling how time is passing beside them, through them, you know. It's how I feel, Sevdah, you know. <laughs> Ovo je bio mali insert iz filma Serdah u kom zajedno pevaju Rade Šerbeđija i Amira Medunjanin. Nažalost, Rade je otkazao dolazak u posljednji čas, pa je u par rečenica na engleskom jeziku, koliko god to čudno zvučalo, opisao kako on osjeća Sevdah. Kako ga Amira osjeća, slušat ćemo u narednih otprilike sat vremena. Ako niste znali, mm, Amira je negdje tokom ljeta objavila novi album. Ukoliko ne računamo one koncertne, odnosno žive albume, to bi bio treći po redu. E, višegodišnju saradnju sa Bojanom Zulfika, Zulfikar Pašićem, Zulufe Puštan Pašićem, krunisala je albumom Amulet ili ti Amajlijom, kako ko više voli. Premijera je bila u Sarajevu, u Bosanskom kulturnom centru, a onda se Amira zaputila u bijeli, svijet. Malo u dobru staru Englesku, malo više po Skandinaviji, a nas niđe. Priča o Amiri Medunjanin je priča o našim uspjesima i porazima, o uspjesima i priznanjima izvan krajeva u kojima bitišemo i porazima unutar istih. U iščekivanju Amirine turneje, turneje po ovim našim krajevima koju je ona nazvala Six City Tour, Razgovor obavljen u kafaniji Europa u srcu Sarajeva puštamo upravo sada. Dvije godine su prošle, Radili se jesmo, svi skupa i Bojan i Nenad i, i, i i svi, Walter, kompletna ekipa. Onaj, sad eto, Znaš šta, ne, mislim, super je priča iz svega toga. Kim Barton, žena koja se pojavljuje na albumu kao gost na jednoj pjesmi. I sa mnom od početka, ono, engleski, engleskinja, etnomuzikolog, koja iz Cornwalla, koja je stvarno mađiončar za, za muziku sa Balkana generalno, izuzetno dobro poznata I ovaj, nekako što god radim, ona je tu. Znaš, nekako, da li, da li me savjetuje, da li svira sa mnom na, na albumu, na koncertu, da li, ne znam, svira harmoniku, svira klavi, by e, kaval, Caval s Ivonom super je, super je žena. Žena je svirala u tri Mustafa, tri bendu, pa ono, pioniri world musica, tako zvani, ono. prije toga je bila u uh, <clears throat> band koji se zvao Working Week, kao nešto acid jazz, neki, ono, mislim, ma preko 50 godina, ovako nešto toga 30 kusur svira je u muzici. Znaš, obišla čitavu bivšu Jugoslaviju. 75 je prvi put došla, ja imala dvije godine, tri. Kako ima godina? Rekao 50 ili nešto ovako. Mislim da je 53 ili 4 slagaču, ne znam ne pitam ja mi ono, malo mi ofira da pitam. Kim, ko, kimeta, ja zovem kimeta, kimeta, koliko ti ono imaš ti mi? ali je super žena, ono, nekako mi je, baš, baš mi je bila, pa eto, ko Amalija nekakva, kad god je tu nešto se fino desi, neka, neka fino situacija. A s druge strane, ono, to je stvari Pa ne samo zbog Ona, nas dvije pričale, ona, ona je super jedan, jednu, stvar rekla kao kako čovjek u životu uvijek ima da li neku materijalnu ili nematerijalnu hamalju, znaš, no, kao nešto, nekakav oslonac. Kad ti je teško, kad ti je frka nekako, pa se ono, znaš, da tražiš neko utočište negdje, da dođeš sebi, da se sabereš, da... Ovaj, a meni je to fakat ovo što radi. Znači, nju, iz tog razloga je onaj, na kraju krajeva se zove On amulet. Trebalo biti na engleskom amulet, samo ono amulet. Međutim, nešto nas je propuralo stvar dizajnera ovo koji je radio omoc, Kao, meni nekako ljepše izgleda da to piše amulet, ovo, kao na francuskom, ajde reku I tako je ostalo ali je ideja upravo to, znaš, no, ta, neka tradicija i to, to nešto što, što predstavlja ova naša muzika je meni omajlija. Da, tehnički stvari samo oko same promocije albuma i gostiju. Kakvi su planovi i, ovaj, i osim Bojana Zulfika, Pašića, ko su sve gosti? Znaš da kompletna ideja je u stvari počela sa našim duetom. Bojan i ja smo se upoznali 2009. na ksenofoniji u Sarajevu i ono nastupili po prvi put zajedno. Znači bez ikakvih proba, bez, ja nisam znala čovjeka uopšte. uopće. on je došao u Sarajevo <clears throat> na taj, na taj festival i rodila se super neka energija, znači. I ono, ja sam došla, mogla bi, ja, mogli bi nešto uraditi zajedno, znaš, ajmo to snimiti, ajmo to napraviti, da malo drugačije opet neko viđenje ne samo Serdare, jer smo nas dvoje, nas na makedonske pjesme najviše. Zemlje, zemlje. O, a zemlje, zemlje je Južna Srbija. Ovaj, I, sve te neke nepravilne ritmove koje on obožava, koje može sresti u, najviše u makedonskoj tradicionalnoj pjesmi. I onda ok, ajmo nešto napraviti zajedno, znaš. A, pošto sam ja album prije jer imam ključ, duet. I onda sad sada ja radim, ajde sad idemo, ono, znaš, reprodukcija gdje sad još jedan duet album nećemo. onda smo tamo ajmo napraviti, ono, znaš, obojiti, dovesti još par ljudi, instrumenta, šta ja znam. I ovaj, Bojan, ideja bila, ajde da, ono, da imamo kontrabas, još perkusije, eventualno možda neku gitaru na par pjesama i ovaj, i neku harmoniku, čisto ono malo da to nešto zašeće. I naravno Kim je ono odmah za, za, harmoniku bila. I ona, radili smo zemlje na zemlji ponovo. Bojan je napravio mislim nevjerovatan čovjek. On je radio sve aranžmane. Jer ono što sam ja zemlji na zemlji na live albumu je on, ono, ono je bila čista improvizacija. Ja znala pjesmu, ljudi čuli kako zvuči i kao hajmo je rad, super, meni je mrav pjesma. A prvi put je čula e, u Banja Luci, kod Banja Luke, u kafani, Jelena se zvala, pjevačica, to pjeva tu izašnu kao, wow, šta je ovo, kao, a ne mogu se sjetiti ono, na teo. Tu sam snimak jedan dobila, gdje nisam ja bila u toj kafani, nego sam dobila snimak iz te neke kafane gdje je Elena, ta neka pjevačica u crvenoj haljini, pjeva. I ono, znaš kao, wow, kakav tekst, kakva pjesma, super, nađem kasnije na internetu sve ostalo. I ovaj, i stavimo im na ovaj. Tu Kim svira tu harmoniku, ali Bojan totalno napravio, znači nova kompozicija faktički, ono, pjevanje drži se melodijske linije koja je, ali oko je sasvim neka druga priča. E to je bila kao kompletna ideja, znaš, kao ono, za sve jednu pjesmu ima nešto drugačije, ne moraš, ok, neka glas u vrijeme bude ono kao vjeran e, izvornoj pravoj melodijskoj liniji, ali sve okolo možeš raditi što hoćeš. I ono, on je tu genij, ono, apsolutno. I onda smo pozvali Nenada Vasilića, jer Nenad isto radi ono, odlične stvari sa svojim kvartetom. Uvijek nekako ono, koketira sa, sa nekim etnim elementima i to mi je bilo interesantno. A prvenstveno je jazz e, bas. Kada pa što se meni Bojanu desno, mislim, mi dolazimo na koncert, on dolazi u Sarajevo 8. aprila, 9. aprila ima solo koncert u BKC-u, u Bosanskom kulturnom centru. 9. aprila nas dvoje ili 10. Ne, 10. aprila nas dvoje imamo koncert. Znači, ono, e, zdravo, ja se bojam, ja sam bilo što ima da se doći spisak pjesama, izaš na stage. Ono, šta je ovo? Tako je sve to krenulo. Ajmo sad da vidimo, možemo mi to upakovati malo još, dodati, obojiti. I onda smo dobili Bašar, Bašar Kalife, ovaj, iz Nebana, on je, on je isto na albumu. Naravno, na dvije makedonske imamo onaj koji je odsvirao, što smo uzeli njegu, ono sa Kruševa, e, Oj ti momče što je on radio, samo jeli instrumentala i sad ja sam našla i tekst svašta nešto pa smo tu pjesmu radili i on tu svira gitaru kao gost i, i prošeta se Jovka Kumanovka naravno meni je to jedna od najljepših njihovih pjesama pa to je to, to je otprilike ekipa, znači nema, nije nas bilo puno. put koji... Ovi krajevi koji je muzički pokrivač? A, vjeruješ li ništa, čovječe? Ništa ni... Ne znam, znaš Ivo ovo, što se dešava ovdje sam inicirala ja. Baš nekako sastava sa kojim radi, onda sad radio novi album sa Michel Portalom, ne možete njega ući. Ne mogu ja njega držati, ne znam, mjesec dana da je samo moj. I to je dodatni razlog, a šta ja znam? Ja sam htjela uraditi kao predstavljanje albuma i Beogradu, nakon Sarajeva, međutim on mora 6. jula već biti nazad Definitivno da. Ono, voljela bi uraditi Six, six Cities Tour, tako sam ja to zvala, zamišljala. Znaš, ono, krenuti od Ljubljane, Zagreba, Beograda, pa ne znam, Skopje, u Skopje, ja u životu nisam bila u Makedoniji nikad napraviti organiziramo na Teoretski. To je, ne, ne vidim niko to konta. Kako pa ja mogu znaš, ono, odred koje će mi pjesme biti na albumu, kako će to da zvuči, kako će slika da bude, znaš, o kompletna priča. I ako to traži da sam ja 24-7, ono, ok, prihvatam, idem raditi, znaš. Jer ti u momentu kada daš to ne znam izdavaču, da ti određuje kako ćeš zvučati, kako će ti biti fotografija na kaveru i ostalo, onda to ode u rak. Znaš, ne mogu on razumjeti ono što ti radiš, koliko ti možeš razumjeti. Meni je super. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Trouxe-me druga priča. Znaš, nije to to. Jedne godine sam ovaj, bila pozvana kao gost na koncertu ime Merlina uh, u Zecu. Znači sve to 15.000 ljudi. Mislim, prekrasno. To za, za, za, za Merlina, za sve te ljude koji mislim, rade sasvim neku drugu vrstu posla. Ja sam, on je namjerno nas pozvao, mene i Merinu, kao edukativni dio za omladinu, što je super pjevanje, ispred 15.000 ljudi, pjevam bogata sam, imam svega, mislim, ono, zna, a kapela. Znaš, ono, kad nema ništa, ne osjećam ništa skoro, to mi je ono nekako strašno. Znaš, kada pjevaš u prazninu nekako, a kad imaš, znaš, ljude koje možeš vidjeti, kojima možeš prići, pa ono, se za ruku, znaš, da je to već, to je već nagrada, ono, naj, najveća. I ovo recimo sada najmanja crkva u Londonu, ovako 1300 i neke, 1400 i neke, što je minijatura, ne znam da li ima 200 kvadrata, sve ukupno, ali je savršen, strašno bojan, jasno kod nas stan. Nabavili smo često, eto, eto koliko je mali prostor, nije mogao Grand Concert Piano ući na vrat, znači, kako su uzeli Baby Grand Piano, znači, minijatura totala, ali to bilo meni redom. bili tu posjetioci? Ono, ljudi naši ili... Većinom Englezi, znači to mjesto samo po sebi ima neku, ima svoju misiju, ima svoj razlog Alinka, nego napraviš sebi film u glavi, da vidiš tu scenu koja je prikazana kroz te stihove, nisi ništa uradio. Ne možeš to otpjevati, ne možeš je iznijeti. Tako da meni ne postoji razlika, apsolutno nikako. Znači sve je duša, sve je osjećaj, sve je, opet sve individualno, postoje neki ljudi koji to onako fino školski po notama zna kako ide otpjeva, završi, ali ne, ne vidim da, da, bi mogli doprijeti recimo na taj način. A što se tiče mislim ono, on se, da, vezuje za Bosnu i Hercegovinu, kako je Ludvig Kuba rekao, nije zabilježio nigdje, ni na kojim drugim prostorima da postoji takva muzička forma, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, nije sve na svom putešestiju, Do u Bosni i Hercegovini, kao mogu tako reći onda, kao da je to čista izvorna bosansko-hercegovačka muzička forma. Ali ne vidim da je on ostao sam rekla, znači pjesma iz Makedonije, Jano mori, Jano lele. Mislim, šta je to drugo, šta je to nego sevda, čisti sevda, zemme zemlje, čisti sevda. Znači, ja ga ne bi ograničavala geografski tim nekim, meni je to preširok pojam da bi se mogao strpati u jednu, u jednu. I bila bi grehota. I bila bi grehota, žestoka vjerovatno će me mnogi Bosanci bosanci, hercegovci me opasti kao pa jeste, pa jeste, naša, super, a pusti je da diše, nemo šta si, ne, ne moraš je zatvoriti, ne moraš joj, ne znam, ograničavati djelovanje pod navodnicima, pusti. Užasno je to čudno objasno, znaš, recimo, zemme zemlje, to kad sam prvi put čula tu ženu koja pjeva, tim u 100% ono vjerno prema zabilježenoj narodu Znaš, onda daj nešto da daje svoje, ono što da... Mislim, od ti znaš kako je zvučala ta pjesma kad je nastala prije 200 godina, ne znam. Ali meni je tekst, e onda ja pokušavam, ali kad pravim sebi u glavi film, zamišljam ja nešto nju, ona ljuta, ću zemlje, zemlje, ako me ne zemljaš, gospa će te zemlje, ona pravo zeznuta neka, plače, znači, zaljubljena. Ne, nego kao ona njemu prijeti. Kaže, ona zaljubljena u njega kao ono, a halo, ako ćeš se ženiti, ima mene da želi, ako me ne ženiš, gotov si, nema. Znači, prijeti. Ti moraš nju zamisliti njen karakter, kako ona jaka, kako ona hrabra, razumiješ, u tom vremenu da ona otvoreno muškarcu, govori halo, ja sam ta koju ti trebaš uzeti, znaš. Znači moraš taj karakter nekako uzeti, znači nećeš nekako ne nego ćeš, znaš ono, nego ćeš je opet, što ona sva onako stamena, e, to primjer, znaš, znači moraš, majke nisu k'o da se glum, kod da u filmu i poistovjećuješ se sa ulogom nekog karaktera u priči koju pričaš. Ili recimo Jano Morijano ja sam Pravo mi dugo vremena prvo ne razumije u potpunosti makedonski, naravno. Pa sam našla jednog čiku je redovno tretira iz Skopje kao ono, a šta mislite, da li je ovdje možda ona nešto kao to? Onda on meni šalje prijevod na, na, naš jezik, kao da ja to malo bolje razumijem. Ali milion je tu nekakvih metafora, pričica koje su im super interesantne. Pa znači treba sjesti kontakt metaforu za nekakav osjećaj, ali to zvuči ti možeš povjerovati jednoj priči, on kao tebe prezentira kroz metafore, ali isto tako vjeruješ u ono iza priče koja, koja vrlo, vrlo jako postoji. Znači, je to fascinantno svemu tome. Jano Mori, Jano Lele, ono, znaš, ono, zašto e, njoj se obraća neki beg, znači to je neko vrijeme otoman, otomansko carstva, razumiješ, on njoj prilazi, on sa tom svojom situacijom, mislim, i ona i govori kao eh, ova, ova večer beg u more, rudo jagne, odve majke zadojeno. Što ću odve majke? Što je odve majke jagne zadojeno? I to se naglašava na kraju pjesme gdje vrgunac. Znaš, da sam možda je, možda je siroče, možda je majke, svo je evo sad Znači, kad u priča, ne možeš ti nju sad zaklampat pa je otjevat nogom. Znaš, ono, ne, ne možeš. Zamisli situaciju, otjevaš to onda te taj duh te jane koji je očigledno postojala nekada u neko vrijeme zaganja po noći. Duboko vjerujem u to, znaš, ono. da svi ono, kako ti to izgleda, oni su tu negdje stoje ima i gledaju to. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. shine. te narodnim pjesmama generalno su muškarci predstavljani kao junaci sa sabljom na konju, jaki, vakri, ovakvi, znaš, imaš vrlo mali broj pjesama gdje se spominje muška patnja, prava muška patnja određena, znaš, recimo, oj ti mom jači, jedan od primjera. Ja šeta pored jezera, Bog zna što mu je bilo zdravo. On priča kako imao svoju ljubav, ona je bila tuđinka, ali on užasno volio. Šeta pored jezera, čeka da mu se ona vrati i on nešto pati. Ali ne da, da pati jer tako, e, e, je napravljena e, pjesma, kako je tekst ispisan, ne dozvoljava drugačije izvođenje Pušta da se vidi ta njegova, ono, ja sam do njih gotovo, nema na mapu. Znaš, meni je to genijalno. Ali imaš zato Mehmeda majka budila, koja, znaš, no, meni je to, meni, je, ta pjesma, ono, zločin bio kako su ljudi izvodili godinama, stvarno, pravi zločin. Znaš, ono, imaš tekst koji je nevjerovatan, koji, ono, kaže, ne mogu majku ustati, tri su me bile davile, noćna mora, znači Mehmed ima gadnu situaciju u životu, dajte pomozite čovjeku, znaš Ili mu ne da mama da se uda oženi e, za ženu koju voli, zato što njoj nešto ne paše, jer se ona ističe tu kao neko ko u njemu srce vadi. Znači, ajde sad prikažite u njegovu noćnu moru. E, on spava, on sanja i njoj odgovara, ja ne mogu ustati, pušti na umirem, gotov sam, nema i onda, znaš, zato ona harmonika morbidno, ali to jest suština te pjesme, znaš. Kako, kako Mara Đorđević, famozna, ona je nevjerovatna glas. Ali ovaj, u kući se uvijek slušala Segali, ali uvijek. Meni to bilo interesantno, znaš, ono, kako to ispjevavanje nešto, ja ošte naučim. Ja nemam pojma o čemu oni pričaju, o čemu oni pjevaju. Znači, nisam za ali ona bila ta koja se trudila da to meni približi na tom nekom dječijem nivou, znaš, pa mi ispriča priču koja bi bila meni razumljiva kod djeteta. imaš situaciju, meni je sedam godina, nas dvije u sobi, ono, znaš, ja njoj nešto Ona je kriva u stvari za sve. Naučila me, majka. onda s druge strane sam krenula sama, uzmala Munida Maglajlića, iščitavala, otkud, kako, zašto, koja pjesma odakle. Ja nisam išla u dubinu kako išao da to sigurno što pokupila, znaš, ono, pa kao ponavljam to u glavi. Onda tako zabilježim, imam super takvu neki zapisa kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. ovo je iznad tebe, ovo je bitno. I radim to tako. Kako god znam i je. Znaš, a nemaš puno ljudi koji će reći to tako, ok. Ja bi radije snimila pravo dobar album da zbog tih nekih novih aranžmana starih pjesama e, doživiš određene kritike od, od nazovimo čuvara tradicije. Tradicionalista. Pa je, iskreno, jeste. Daš, banalna situacija. Prolazim na Baščašiju mulcom sad ima mali jedan CD shop koji prodaje ono CD i pirate da ste, ne znam, mislim ja slušam sve te, pa to su sve ljudi koji su stvarno čitav život posvetili se I Beba Selmović, i Zehra Deović, i, i, i Emina koja je meni na broj, broj jedan e, I Neđad Salković, i Neđad Svi su svi ljudi koji su stvarno čitav život bili vjerni tome. Ja to ne mogu da ne cijenim. Znači cijenim beskrajno. I svi potenciraju kako mladi ljudi trebaju da nastave tu tradiciju. znaš, ali u momentu kad ti mladi ljudi zaista uzmu u ruke da nastave tu tradiciju, postoji neka doza, ono, znaš, kao to tako. Vrlo su uh, na davanju prostora, iskazivanje, ono, lične kreativnosti bilo koga od nas, novih, mladih, kao izvođača, sredaka, ehm, Ne znam zašto je to tako, nemam Ali to generalno problem uopšte nije sada samo u tome. Ovdje se svako se, svaki individualac koji sebe gleda, je kao ne kao člana jednog yes. plemena ili ne znam ja, ja to ovog i ono, se gleda na njega kao na crnu ovcu, pa između ostalog. Ja sam sigurno crna ovca. Pogotovo na Žumrije sam bila žestoko crna ovca, godinu dana. Ono, halo, ću to radi? Kao šta ti ona Mehmeda majka budla, ono užas. A meni najbolja stvar na albumu, meni je to ono, najbolja stvar, definitivno to Ali šta mislim, ono ideš, prihvataš te stvari, ne, ne pada mi na da se ja pravdam nekome zašto sam nešto radila ili nisam. Istog razloga ide ono radim sve sama i ne može mi niko sutra reći slušaj ja sam ti ovo pa ti moraš to ovako. Ne, zašto ja nikada u životu nisam htjela se baviti muzikom profesionalno pod navodnicima, mada i dan danas mi je to baš no, ružno, nešto mi je posao, nije mi to posao, to mi je Znaš, ne mogu ja reći, ja idem sad na posao. Idem koncentrat, idem na posao. Mama, vidimo se kasnije. Znaš, ne ono, je to smjurija. Ali ovaj, izgubila sam se sa šta sam... Da, ja nikad nisam htjela ono, da mi doduše to ima, ono, ima, ima, ima to dosta veze i sa kakva sam osoba inače. Ne volim da mi neko govori šta ću raditi u životu. Imam mozak, imam Znaš, pa ako nešto pogriješim, lupim glavom, upila ja sama, polako, pustim čim, pa ću naučiti jednog dana da neću to da radim, pa ću raditi drugačije, ali ovo, ali nemoj me, brate, u kalupe nekakve, ovako to moraš, to je protokol po kojem moraš ići, ovo ti je način, kako ćeš izgledat na sceni, ne možeš ti imati ti znači, kratko si ja ono na ona na nokeca, kao onakve glave, izađe pjeva se danas, znaš, tako neke stvari, što svaš da u crnom ispila si darker, znaš, no, ti darkerka, to ne valja, to predstavlja se, e tako ja to ne volim, ne volim, pusti me, bogate, ono, da živim, ja, ne mogu, ne sad po tvojim pravilima živjeti ja nikad nisam htjela, ono, bilo nekakvih poziva, situacija, znaš, da kažem, pa zašto ti to, pa kao, kako pjevaš, pa ovo, ovo, Ako ću to morati, znaš, ako ti odrediti ja moram, ne znam, to nešto obući, ili mora ta aranžman imati klarine, to, ono, ne mora to onda neću Da budem ja sazrela dovoljno da ja to sama pokrenem, ja što sama. Ako budem osjetila da trebam to da radim u životu. I moment kad sam osjetila, počela sam to kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. čudo. čudo. Meni je super, i ovo je hrabar, pazi, hrabar potez, napravi solo album, gitara, glas. Znaš, kao ono, po utjecaj saza. Znači, on svira gitarku da svira saz. Pa da svira Saza. Ma daj, mislim, bravo. najveće. najveći. Ja samo njega voljela slušati. Prekrasno, on vezao, ne, predivno. Sve nakon toga manje ne mogu baš nešto. Dobro, Mustafa Šantić iz MSR, on je dobar. Ima dušu, pa se to čuje. A sve ostalo je nekako, pa ne, ono, maltretiranje instrumenta, ubio ono harmoniku, ona vrišti, jadno stiče, bolova, znaš, no, slomio nju slušao više ona Pidžinija nekakvog svira koji je već i od nje, mislim, ona su mala u Litvacima sjednjena, skoro sam su malo glava vidi iznad harmonike. <laughs> Genijalno, znaš, žena koja je samo oblična i to, znaš, neke naočale, ima je sve ono, znaš, bogda i to, i kad razvuča ono zvijer, znaš, zabruji, ono, zmajevi nekakvi, nešto, prestraš, prestraš. da to mora biti na ovom sad dan danas, ja sam vidio ove snimke, jeli? U Amsterdamu su pa aha. To uživo još bolje, nego na albumu. Znaš, jer dosta ljudi, dosta ljudi mislilo da ono što čuješ na CD-u je kao overdub da su rađeni, kao pre, do, do snimavanja, kako što kaže. Ali ne, ovo je sve, znači ušla u studio, ona stoji ja, stojim i to se snima. To što na CD traditional one is paklo, različiti. Prije svake pjesme, ako su vani koncerti, znaš, pjevaš na domaćem jeziku, ljudi te ne razumiju, bla, bla, bla, onda ja ispričam tu sliku. Tam zatvorite oči, zamislite tu situaciju. I pa kad poslušajte, zavidiš se sjedio to i završi pjesma i šute, se znaš, i onda ljepota. Meni je to sjajan projekt. Ja sam prvo ga zamislila kao eksperiment. Hajde da vidim kako će da zvuči, znaš, ono. Našla sam simbol cveće, pjesma, koja je ono pjesmetina. Sad, valja me od otpjevat po buškarac. Ne mogu ja sad neki, ne znam, sopranom to pjevat. Ne idem, znaš, ono, što god ulje mogu da je, znaš, kao straje pjeva govorim što ću da rad, da li da ide, znaš, ono, možda je napio se od tuge, odem draga ovaj mu isprosio jaran, da su Ja namjerno odaberem intonaciju koja mi je teška ko sam džavo, ne mogu da pjevam duboko toliko, znaš. Nekad ova puca glas, ostavlja puca glas. Pa ti, pusti ga. Znaš, eto je to. Meni to bilo sam preslušala ja album i kad moment osjetim da sam ja ježim, pa, aha, to je to. Znaš, pa imala, imala sam pravo. Neka sam to napravila. Priča je bila šta će, to je ti normalno, šta ne uzmeš barem još jednu violinu pa neki tepih svira, ču tepih da mi svira, znaš no. Pa neke diskusije ponegdje, znaš, kako rekao, majko. Ali neka nadođete, rekao mi, polako. I svi ti ljudi kasnije, znaš, nakon što su pošao kao, wow, znaš, kao. I super mi, znaš kome se album pravo sviđa, Adnan i Šarano iz grupe Skroz. Znaš pa šta, Miran, najbolja ti je stvar, neka da majko mu Adnane, bravo. Koji ti je omiljeni stih? Pa što si izvodila, da nisam je snimila nikada, da me prosiš ne bi pošla zat, da, da se drugom ženiš bi se otrovala. Ali paša na Hercegovini, pjesma. Da me prosiš, ne bi pošla te, da se drugom ženiš, bih se otrovala. Znam stinje, šta bi ona, ne dakle, neće s njim, ali ako je drugu Majka ne da Da se ljube dragi Pa rastavi mi moj drago por nikao aviš drag raspisujemo note za sve što smo trebali raditi. Ova nije ni, ni u planu bila. <laughs> Govorim ja, jao, rako štete što nismo ovo snimili. Kaže, ona, kaže Vasa, a možda je Walter snimio kao, znaš, hajde da pitamo. Kažem ja, ma, Walter, kaže on, yes, ali slušala se. Did you maybe record this song? Yes. <laughs> i prva znaš no desilo se ostalo ali energija neđe. a šta ne znam kakav je to, to Šaban Bajramović godinama pjeva Bele ruže meni to po meni najbolja izvedba ikad njegova a obožavam, obožavala i pitam ja vas ti si ga znao kaže kako Ja nisam znao kao stanovao pored mene ono zgrada pored Niš možeš mislim, to i njegovu pjesmi, to se je nas dvoje sami, znaš ono, Neke kosmičke sile su, znaš, to je to, se desilo u tom momentu i... To A kad sam radila mix mastering umre 8. juna 2000... 2008. 2008. tada je Šaban umro, taj dan u studiju, mi radimo, na ja radimo, meni sestra zove, kaže umro šaba. Samo ostavim sve, ne ima taj dan, mi znam E to je već za mene neko ko se nikad u životu še neće roditi. Pa nikad. Ali do zadnjeg daha traješ, znaš svoj. Šta god. Nemojte razvlačiti tamo po nišu, tamo spomenice. Pa se građani pobunili koji žive u toj ne žele da žive u ulici Šabana Bajramovića. Pa gospode Bože, neka ga donesu ovdje, kod mene u dvorište. Pele ruše, nežne ruše, cvetale su na prozoru. Slučajno sam tu da prošao razbole se kad ih vide ne prolazim više tuda Cveta Julijane pitam Samo sanjam ja u njima Bolje da ih video nisam samo sanjam ja o njima Bolje da ih video nisam Tužno da na zvona zvone Udaje se da li će iz kanutkoja njena kanut koja su zabrala samo jednom srce pati samo jednom duša boli recite joj dok ne umre da će biti samo moja. Recite joj dok ne umre. da će biti samo moja. Ja bih rekao da je ovo bio kraj, odnosno završen intervju sa Amirom Medunjanin. Završili smo sa pesmom Bele ruže, Bele ruže Šabana Bajramovića u izvođenju Amire Medunjanin na njenom najnovijem albumu Amilet, kako li se to već kaže, u Francuskoj je reprezentacija Bosne i Hercegovine na polovremenu vodi 1-0. Zgoditak je postigao Diamant, odnosno Emil Džeko. Ja, svašta ćemo mi natrpati u ovu emisiju, a hvala Bogu to je jedna od karakteristika ovog kupeka, raznovrsnost. Imamo na raspolaganju jednom nedeljno po dva sata, pa valja ih utrošiti mudro. 9 sati 53 ili 54 minuta. Hajde, samo kratko da se pozabavimo Bubamarom, prosto zato jer nisam u stanju da gledam, ali mogu da pratim rezultate, pa reko možda neko od vas deli sa mnom sličnu sudbinu. Grčka je pobedila Georgiju, odnosno Gruziju 2 što znači da su se direktno kvalifikovali na Evropsko prvenstvo. Hrvatska ide u baraž, možda će se susresti sa Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom možda malo teže, pošto Srbija gubi od Slovenije 1-0 na poluvremenu. Ja stvarno sam fenomen kako futbalski rezultati idu uz sevdah u pozadini, pa to je neverovatno. <laughs> Edin Džeko i Bosna i Hercegovina mogu sve. E, ne znam <laughs> s obzirom da je ostalo jako malo vremena, ajde samo jednu vest da iščitam pre nego što se pozdravimo. E, nekoliko razloga je za to. Jedan od razloga zato jer smo imali goste u studiju, a to su bili Nikola Ležajić i Mjena Đukić iz Kiselog deteta, odnosno ljudi koji su radili Tilvu Roš. Tilva Roš film koji je prošle godine dobio nagradu Srce Sarajeva, e, inače je novinovan za nagradu Europske filmske, kategorije, Evropske filmske akademije u kategoriji najboljeg debitanta u Europi. A, ne znam šta drugo da kažem nego da poželimo sreću mm, ekipi filma Tilve Roš, a mi ćemo se e, pozdraviti i oprostiti uz, nadamo se, e, osmijeh na kraju utakmica koje trenutno idu uz Josipu Licac i obradu pesme Omer Beže.